Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men sâme Ramazâne vahtisâben guhrelehu mâ tekeddeme zembi. Bir kimse Ramazan orucunu tuttu mu sevabını Allah'tan ümit ederek Ramazan'ın son günü anasından doğduğu gibi tertemiz olur.